TEF je... bio pa- posljednji predsjednik sindikata TEF-a. <laughs> Od, 95. dok se nije zatvorio. Od 90. do 95. U biti ste svi radili do zatvaranja. Svi, je, je, troje do zatvaranja. Ante već bio, on je onda posjećao, a mi smo ka mlađih se nalazili se, niko je nešto isto čeka, tražio oko toga svoga rješavanja. Statusa. Ja sam ošao u sindikat onda profesionalno i tako sam 20 godina u sindikatu radi, radim već profesionalno kao županijski povjerenik županije naše. I kako ste doživjeli zatvaranje TEFA? Pa ja nisam to mogao, kad se rušili dimnjaci ja sam ovaj, otišao iz Šibenika, nisam to tijel gledat. Jer ti ljudi koji su od TEFA živjeli, koji su sve okolo na okolo kuće napravili grad koji je ima koristi velike od njega, došli su pljeskati tim dimnjacima što se rušu i toj tvornici koja se zatvara, koja je sve u životu omogućila koja ih je iz eh, Gori Jara i Kozda Oklen dovela u grad i dala im da budu u gradu, živu radu i da imaju normalan život. Tako da ja to nisam doživio kao nešto pozitivno, nego dapače. Nisam mogao to ovaj, gledat nisam Ali nisam mogao protiv većine, većina je bila za. Mhm. Tako da znam da je bilo skup, skup se jedan mora sazvati jer ja sam uporno bio protiv toga da se TEF ne zatvori. I onda smo jedan skup sazvali gdje je većina bila za to i onda smo jednostavno mi kao sindikat, predstavnici radnika morali maknuti se od te naše ideje da to se sačuva i prihvat mišljenje većine koje vodija ondašnji gradonačelnik i predsjednik nadzornoga koji je činija sve da ta ideja njegova prođe, ali da se ugasi. Eto tako da je to bila tvornica koja, u kojoj je bilo dobro onda raditi. Naša prosječna plaća je bila oko tisuću i nešto maraka. Prema tome nije to bilo baš ni loše. Tako da kad danas pričamo i govorimo samo loše od toj tvornici, nije dobro. Jer ona je imala puno dobroga. Pogotovo i ovaj bazen koji je danas grad ima, to je isto bija tvornički koje je tvornica dala. Gradu, mhm. pokraj bazena je bila jedna igralište nogometno gdje je prvi ovaj nogometni klub metalac igra cenera je bila, to je bio ovako, posuto cenero, nije bilo trave, nije bilo ničega. Zato ja malo ono kad ste spomenuli ono crno brdo što su oni digli, ja cijeli život živim kraj crnog brda jer sam ovdje kraj ove vila ruža, oma poviše tvorničke žice živija idete da je to tako opasno kao što pričaju. Ja ne znam, Bilja danas ovdje s vama priča. Dobar, koliko sam čula, bilo je puno opasnijih. Ta troska izgleda možda ovako naj strašljivije, najvizualnije, ali postoji i drugog otpada mi smo, ovaj, dovezli su jedan puta cvit mangana bija, to jer mangan se koristi doli i bacili su ga na dnu. To je bilo ispred tamo gdje je računovodstvo bilo. na sred sredi njega je e, izrasta borića. jedan koji ima zelenu boju koju nikad u životu niko nije vidio. Posebno zdrav, posebno lip, posebno... Prema tome nije to toliko štetno, a pogotovo i na tom crnom brdu više nije crno, narasla je trava. Ali Baranić je, dobro rekao i kad smo pričali ranije da i onaj ove sprej protiv komaraca ubije komarca, a nama ne bude ništa, tako da i biljkama ovaj, <laughs> možda pogodu, ali to ne znači mada da ono Crno brdo je veći problem e, problema e, rješavanja sanacije tef. Tako je, tako. To je problem, a nešto što ono što tamo, jer e, treba kazniti onoga koje to treba zbrinuti kvalitetno, a ne odvesti ljudima ispred vrata. Ono, onaj koji ono napravi, a treba biti kažnjen, a ne sada pričati famu da je to neki otrovi, da sada toga mi u Šibeniku analiza, nismo koje su i kontradiktorne i po zadnjoj od ministarstva je to navodno postoje opasne tvari unutra i da je to Crno brdo trebalo biti uklonjeno do 2000, kraja je, 2015. To su, a to su političke tamo. igre ovaj, oko te uzbrinjavanja. On treba biti uklonjen, to ljudima dones, dovezeno ispred nosa. Dolazila ovdje po filtera, konču što mi krazimo od mangana, oni su po, po to ono, i bolje rasli. Pa, pa znam to. A tamo smo ležali, jeli, odmarali se. ali ovaj, to sad, kakve će imati posljedice od tog ili povrća, ili šta se već tamo od tog jede, ne znam. Ali uglavnom sve je i more gdje se izlivalo. To je sve bilo puno trave, drezge, bile žive ribe i to nije bila blesa, nije šla bez veze. Riba, riba, prava. <laughs> to, ne znam, jedino to da nije onaj. Na ovaj. televiziji sam slušao koji naj, sadi ovaj, biljke i najbolje mu uspijevaju. Kaže da svakdje uz gnoj stavi koma željeza i nema problema, ta biljka brzo naraste i zdrava je cijeli život. E ti znaš jedno mjesto ovdje pored Šibenika, uzmore, gdje ima najbolje povrća, što mi zbog čega? Nije zbog mangana, nego su srptečke jame prazne priko toga. Evo sada, a još se niko tamo nije otrova i <laughs> još niko nije. Prema tome, ne, znamo istina, mu. Mislim, stvar je u tome da, da ta troska dok je bila u kompaktnom stanju nije bila ni približno opasna kao što je onda kad se samljala. U tome je stvar. I činjenica je da nakon mljevenja, pa to je dokazano. Šta nosi je vitar, prašinu, ništa drugo. <laughs> ništa drugo, a šta je u prašini? Ne znam. Pa u tome je problem. Ne znam da je, da baš ovaj... Ma ne, pa to je čak i sada kad se osnivala ova zajednička firma vlade i, grada, grada, napravljena je analiza kompletna i utvrđeno je da nije trosta bezopasna, ni slučajno. A najbolje da, Ona službe, kad je u službe sklone gradovima, državi i politici da oni daju suprotno od onoga što oni traže. Oni će dati uvijek šta traže ne, i to, je tako. smo mi, nažalost, uzeli zdravo za gotovo i živjeli smo s tim i činilo nam se da je to sve u redu, da je to normalno. E, nije Otpad kao otpad, ali nije to baš tako. Evo, ovo je više, ima mangana nego troske. Šta to kad je smeđe? E, ili po čemu e, znate? E, troska je zelena. Zelene boje, a ovo, je, ovo prilazi na boju željeza, tamni. Troska je... To je nut produkt. To je, od, manganove rudače ono što nije čisto što ispliva gori laganije, pa to je to, a pravi manganom pade dol na dnu i onda je to to. Ali čula sam da bila neka varijanta kad bi se troska ubacila u vodu da bi promijenila strukturu. Šta je s tim, znate i šta o tome? Slušajte, vi ste čuli za kaljenje kad se sikira napravi vrh, vrh se ukali i promijene strukturu i zato je zakaljen. Željezo uvijek minja strukturu kad se stavlja u vodu. Ali da su se radile neke cigle od toga ili nešto? Mi nismo u tefu. To mi je Baranic pominja. mi nismo u tefu, mi smo razmišljali onda od ove troske da bi staklenu vunu radili, jer pojedine firme su to radile i to bi bilo to je bilo, samo nismo, onda se već razmišljano o gašenju Tefa Kamali o priči da radimo još neki novi pogon. A recite mi, jeste li vi bili na terenu od kad je zatvorena tvornica? Jeste bili ovdje od kad je zatvorena, od kad su srušeni objekti? Je, je. A dobro, ja sam dolazio češće. Dođem se posjet mladost A šta imaš vidjeti? I kako ono vam ovo izgleda ono u odnosu na stravišno, ovo je ovdje, koliko ja znam, ovdje je bio rudni dvor, tako sad je teško se orijentirati. Je. Ovdje je bija rudni dvor gdje se mišala sirovna za peć. I tu se ovaj, vozila sa mijazima unutra na potu najgornju, bacala u peći i tako se to kuvalo. i onda zapravo te nove peći napravljene ferolegura iza drugog svjetskog rata kad su talijanski kapital je uložio ovaj gospodin Tagliaferi, koji je bio prijatelj sa našim bivšim gradonačelnikom Šubukom, onim prvim pravim mhm. gradonačelnikom, tako da su oni poslije postali prijatelji i unuk je od Šupoka kao unuku od tog Tagliaferija i oni su zapravo jako međunarodni kapital tu napravili te pogone. To je vrlo uspješno radilo, jer izvozilo se cijeli svijet, od Amerike do Japana tu nije, nije ta proizvodnja bila stimulirana kao fičo, pa je država intervenirala. To se nije zato znalo, nego bilo na svjetskom tržištu i naravno bilo je oscilacija cijeni i tako dalje, ali uvijek se dobro poslovalo. Izvozilo se, zarađivalo se i tako dalje. Međutim, zbog, zbog politike koja je bila, jasno, devize su išle tamo gdje su išle. Je. I šta mislite da su onda bili nekakvi ključni razlozi zašto se zatvorio ne, nije, tada nisu, nego je, došlo je vrijeme, a onda... Da li samo neka opća društvena klima, ekologija ili ekonomija? Samo društvena klima, da je to usred grada i da to mora otići negdje. Novaca nije bilo za priseliti, napraviti novu i onda se išlo gašenje. Mhm. nam Evo Hoćete nam vi to malo ispričati? Šta ste govorili? Pa kako je bilo otprilike? prilike Nemojte se radilo? da se ponavlja, pa ispeću političar čovječe. <laughs> tako ne. Ma ne ovako, koliko ja se mogu sjetiti. To je malo zbunjujuće, ovo grmlje. E, ovdje je bio ulaz u, prvu halu, teči e, i, u stvari u Rudni dvor. Tu su sve proizvodi dakle, fromangan bi se stvorio strnja, tu pa nije sad da li je on bi se, tu se, te su ljude zvali da kažu da radu na rampadi. Oni su radili samo četiri sata, ali su taj, taj, taj izljev su macom dok nije došao stroj za to, a ja da, kad je stroj počeo raditi, mogu se sjetiti. Mm. znam da je to jako teško, ali ima nešto što se napomenuli. Kod izlijevanja, ne proizlazila troska. I onda se neko dosjetio da tu trosku usmjeri u vodu i pod nagle promjene temperature, od te troske se stvarao neki šupljika i materijal koji je navodno bio dobar za izgradu bloketa. Dakle, da se mogu u građedanstvu ovaj, potrebljavati. I počelo je s tim kako je završilo, znam da su dolazili Italijanci po to, koliko dugo, tačno s 3000 Ne, ali to je prekinuto to. Je, prekinuto, je. ali... Bili eksperimenti su bili, ali nije to... to, e, pa tako, pa to, su imali jer trebalo se rješavati. To se rješavalo tako. onda, je, onda, onda postao taj takozvani kalimi, za toga kalimero bila jedna posebna, jedna kokila, ajmo, kokila, ajmo tako da se zove, e, gdje se ta troska ovaj, izljevala, a imala je oblik kao ono, kao kalimera. Ono po jaje, tako. I, I, taj kalimero dugo, dugo se vrijeme odlagao u zablaču, uz ona slana jezera. I to se isto prekidno, Još uvijek. A ima to je adres, ono tamo gdje je brod, ono, pa onaj cijeli ono, ono dio. Ono to je mhm. E, fotografirala sam Tako da onaj naš slasičar Kalimero se nazove po feromanganu, nek smo mi ovaj feromangan pozvali po slasičaru. A dakle. ovo sad je banj, to je sve bilo nasutno isto s tim, to su oni izvadili, makli i jednostavno, kad je ovdje više nije bilo prostora, onda su počeli okolo bacati. Žari, ovdje je bila rampada, ovako, tu nekako. Je, je, rampada, tu je... Čekaj, a nije još tamo rudni dvor? Nije, nije, nije, nije, Gdje su dizalice bilo? Znači ovo je zadnji dio, e. onda Sinter je bio tamo, znači. Tamo gdje su oni tamo bio Sinter. A to je bilo sad teško to pogoditi, ali uglavnom... Da, je ovdje se ulazilo u rampadu nekako tu. E, slušaj, e, ona ti je bila, pala je bila blizu ovoj cesti što je dolazila do zgora. Eno, gori je porta, i ta cesta je dolazila od Ozgora. i tu pa- je, ne, ne, je bila rampada. rampada je bila ispred nje? je bila rudača, pa rampada, pa onda hala, a tamo je bilo... Iza je rudni dvor bio gdje se sprema materijal, je bila velika. To je zadnji, to je e, zadnji. to je ona mišala tu i vozila se u peć. A tamo je ispred bila rampada što si rekao gdje se ovaj, mangan tu kamacon i sortira. Ne, oni su imali normu. I ti bi ljudi ujutro, oni čim bi doja, autobus njih eh, na posao, autobus bi doja vodija sa svih strana, jednu uru, uru i pol bi doveo prije, onda bi on odmah ošli unutra, svoju normu bi istukli, čaj. To njima se dozvolilo. Pa on bi to napravio za četiri ure. <laughs> Ali te četiri ure on je radijak i životinja. Ali, rad nisu mogli prodati. ti ljudi su znali onu jednu macu, ko, znate kako maca izgleda 5-6 ono, e, oni bi nju istrošili da bi ona došla ki jaje za jednu, dva, tri dana jer su oni tukli željezom u željezo. To je vrlo tvrdi materijal koji se e, upotrebljava. tako da oni, da su oni te četiri ure svoji osam zaradili sasvim sigurno. Neki su čak i pribacili normu, za te četiri ure bi dobili još jednu plaću. To je ko Jer bi u četiri ure satukli svoj, osam uri i još bi satukli za osam uri sljedeći, to bi išlo u normu. A ovi bušači peći, je li to isto e, bio teži posao? Teži, teži, mhm. jako težak. E, međutim, oni bi imali 3 do 4 buženja u toku osam sati. Jer, međutim, bio je asistent, nije samo bio on. Bila je posada na jednoj peći od šest do osam ljudi. Međutim, da bi se stimulirali kako su naši ljudi bili ujedno i seljaci, ne samo radnici, onda kad je sezona berbe grožđa, mora ići pobra grožđe. Dakle, nije pita za tvornicu. Kad je kopanje, treba ići okopati. Onda smo se dosjetili, jeli, da oni koji ostanu dijele ono od ovih koji su bili osutni. Tako da je stimuliralo se ljude i nije bilo nikada nije neko plaćen. Danas je nezamislivo razmišljati nama da danas radi čovjek nekoliko mjeseci nema plaće. I tako, su, i tako su se vinogradi održali. <laughs> I a, i, su se prazne, imale svoj ciklus. Kako se praznila peć ovdje, tako se prazne u Americi nakon toliko i toliko vremena. Prema tome ona priča da se nije radilo, radilo se jer nisi mogao jednostavno ne rad ta peć tražila svoj proces. Ja, ali da nije bilo vruće, to je. sam, I onda kad, kad bilo malo teže, ne, kad bi ja vodio ekskurzije, kako sam ja jedno vrijeme vodio službu za obrazovanje kadrova, onda bi sjele bivše juge dolazile ekskurzije, posebno srednje škole. I onda bi mi obišli peć. I kad bi one ušle unutra, to je stvarno bio pakao, četiri peć kad bi radile. Njima je bilo nezamislivo jednostavno. Međutim, to je sve funkcioniralo. Bilo je to i čisto i uredno. Prljavo je, prašne je bilo, vruće je bilo, ali je to bio doista jedan ulazak u pakao. Četiri peći kad bi one maksimalno radile, tako da su te, ti mladi ljudi doista se čudili uvjetima, ali radilo se. Tako je bilo željezare, čeličane koje su bile. to je ta cijena. Činjenica je da mi uvijek pričamo o jednoj Mi smo ovdje imali dvije tvornice. Jedna je tvornica bila, dvije proizvodnje koje nisu imale veze jedna s drugom. To su ugljenografitni proizvodi koji su bili ovaj dio bliže grada, a ovdje je bila mangan, mangaskar. Znači to su bile dvije tvornice koje su se mogli jednostavno odvojiti i raditi, nisu jedna s drugom imale nikakve veze. Ali su radili zajedno jer su koristili zajedničko održavanje i sve ove službe popratne koje su bile od računovodstva, uprave pa sve skupa, tako da je to bilo ono nešto što je bilo kvalitetnije nego što naši poljoprivrednici svako hoće da ima svoj traktor, svako hoće da ima svoj kombajn, onda kad ulože puste novce ne ostaje ništa da prižive. Znači, treba zajedno koristiti neke strojeve koji imaju kapacitete ili neke, službe da bi mogao. A to se, to, to se događalo ovdje jer jednostavno te dvije proizvodnje nas drugo nisu imali nikakve veze. Ja sam bio u onoj drugoj, ja sam bio poslovođa u, elektrodama, tako da ja bi ovdje možda došao godinu dana kad bi nekoga treba posjetiti ili oni odavde, mi jednostavno nismo ni bez potrebe neke privatne imali šta ni odlaziti. A možete nam malo opisati kako je taj dim, koliko je to dimilo? Mislim, vidjela sam na fotografijama. A pa slušajte, priča oko dima je priča, kad bi se prazne peći normalno, to je dimno, moralo dimiti, a kad se peći prazne, onda bi one Ki paker kad kući ložite pa kad otvorite ono sam bac siplju onda on dimi. Tako bi peći dimile, međutim ovdje su bili kompletno stavljeni filteri, sve je bilo napravljeno, imali smo dozvolu od grada da to stavimo u funkciju i onda jedan puta došlo naređenje, u gradu se promijenilo da da se ne smije to staviti u funkciju, to je ono došlo tamo 90. kad se odlučio. Znači, mi smo imali već filtere spremne, montirane, E, to je velika investicija bila, to su bili ogromni, to čak ovdje, ja mislim... 5 milijuna dolara pet, Toyota, eh, Italije smo dobili kredit. nikog čak znaje koliko bilo i tu su bili već betonski radovi, to je bilo sve napravljeno kompletno, na, na dimnjacima su stavljene kape koje su, to priko njih je išlo filter, ali je to onda rečeno da se grad nam je povuka suglasnost i nismo više to smili govoriti i to je tako. Ali inače da je to stavljeno ne bi se vidjelo dima niti zere što se tiče a, ono, znači to ne bi znači, bilo vidljivo, ne samo da bi, bi ne... bilo vidljivo i ne bi bilo štetno jer, su to bili filteri koji bi to sve skupa i ja mislim da čak i vodeni bili da je to kroz vodu prolazilo, tako da, da te čestice poslije padale doli, one bi se mehanički Taj sistem je bio ugrađen u tvornici Frlgura u Dugom ratu, dakle po mhm. istom modelu, to je bilo naručeno. Onda je dobiven kredit vrlo povoljno za te, međutim nije realizirano. I što vi, vi mislite, koja, je bila, koja bi bila neka povoljnija alternativa da se nije ugasio TEF, e, da li da ostane na ovoj lokaciji ili da nešto se spominjalo da se planiralo seliti na podije ili... Dobro, mislim mi moramo biti realni da je, on da je TEF bio usred grada i da nije to bilo. Ali mi smo planirali pa bar jednu proizvodnju, a to se mislo na prvom redu na ovaj peći da se moglo pri, primistiti na drugu lokaciju. To se moglo je to je proizvodnja koja u svijetu dan danas ima ovaj dobru prođu i koja zarađuje dobre novce, tako da ne znam e, zašto se, a vjerojatno nije, nije bilo investitora i onda se išlo na gašenje. Jer TEF nije još klasično u stečaju, TEF je odlukom vlade ugašen. To je činjenica. 61. godine nijedne ove kuće ovdje nije bilo. To je bila Stopoljina. Bila su još guvna to su mjesta gdje se vršilo žito ovdje u Crnici. I kraj Turci, Trlaje, Guvno, kad sam ja došao kao dijete na bicikli. Međutim, naravno, poslije kad su ljudi počeli dobivati kredite, plaća uredna i tako dalje, svi su više manje, tako da je sad ovdje, tako reći, na tisuće kuća obiteljski, tu su napravili nas ljudi. A i TEF je dava terene radnicima po nekoj proceduri, jel tako da su Oma tu brda ovdje, e, to e, tu je, je praktično cijeli grad nikao. Jer to je bio sistem uz tvornicu, tako je naražena malo. Jesu i ove tamo ili samo ne, Samo, samo ovaj, ove, obiteljske kuće. Je. Samo ovaj dio tu, ovo su napravili ljudi koji su radili, kupovali se, ali to se jeftino onda onda ovaj, prodavala, davala ta zemlja. A recite mi, što su ovi kao bazeni, Sad, a ja mislim, da su ovo od filtera bila postoji. Ovdje su filteri bili, trebali biti montirani. Ovdje su bili odbačeni ili filteri, šta ih nikad nismo montirali. Pa tu su, tu su oni trebali se montirati, to, je, to za njih bila e, e, kopana i montirana ova, temelj. I znam za ovaj, što oni govorili za Tajzen, da je Renko, svaki, ne znam koliko bi dnevno isto kari, ali šprica. Kad bi dimilo da manja dimi, u stvari onda bi on šprica u dimi, sve talog bi pada doli, a dim bi, ajmo reći, čistiji izlazio gore. To je bila posebna metoda. Zaštita zraka. Pa čuš nije tako ne grišna, jel? tu su neki morali biti. Tu je, pazi, do, do, ja sam, ja sam 94. došao u penziju, normalno, i onda još iza toga kad sam dolazio još u ratu ovuda, tu je bilo ovaj, tih filtera, tih žica. Su bile neke, onaj, karmatura, neka pa bilo je to svega, bilo oni puževi koji su tu prašno trebali odvoditi sve skupa, imali su motore 220 volti, onda, onda prikodana i montira po noći i ovi ukradi, tako da ta oprema je bila pljačka na svaki dan. Sve ono što se moglo, kad došla oprema i stavila se vanka, iskrcala, u dva, tri dana to bi sve bilo skinuto. nije ono to bio ni klasično, to je bila zaštita od neprijatelja, recimo. Onda počeo rat, sad sam da nam dođu gori Srbi pokradu motore, onda bolje da ukrade moj čovjek, pa nego nije. pa da mi janje vrtimo, nego Jer su bili prikladni za roštilj. A možete li malo reći o kako je tvornica funkcionirala dok je rat e, dok je rad bio, mislim, je li pa, radila radila je nekonstantno, ili... nekonstantno, ali je radila. Mhm. Kad bi bila raketiranja, je li bombardiranja, ozgor iz Bratiškovaca, onda se prekidalo, zavisno je od struje, imali struje, nemali mhm. struje. Ali kad je bilo struje, čitavo vrijeme rata, osim ono par dana Šibenskog, Rujanskog rata, onda nešto je radilo, ali uglavnom nije. Međutim, ostalo se nastojalo raditi, iako se već tada osjećalo pomalo <clears throat> radili Smo, radili smo, snalazili smo se. U ono vrijeme smo penzionere vraćali na posao, tako da smo im davali neku naknadu, jer nije bilo ljudi. Većinom to su ljudi bili sa sela koji su ostali u ono vrijeme gore ovaj, oko svojih kuća brani, tako da je jednostavno onda dosta je ošlo u gardu. I gasile bi se peći kad ne bilo ljudi, radila bi jedna peć, tri, nekada jedna, popunjavala se sa penzionerima u onome drugome dijelu koji je bio tamo pojedini pogon bi se ugasio da bi onaj bitniji mogao raditi i tako snalazilo se. Uglavnom problem je bio ovaj, sa, sa, sa ljudima najveći, a drugo što Niko kaže znalo je biti i nestanka struje, ono, ali to je bilo, to je bilo ovaj, manje nego ovaj problem koji no, konstantan bija, pogotovo kad se čulo da će se tef gasiti, onda su ljudi već počeli ovaj, Znači to se ranije već počelo spominjati. A pričali, to se već, e, čim je 90-a, već se to počelo pričati, tako da... Prve su teze bile oko e. struje, kako ona preskupa za nas i tako dalje, a TEF je, kad se radilo, investiralo u TEF i Ražne, onda smo mi radili svoju hidrocentralu gore, zna se, Kada se centrala uporedu sa tvorcu, dakle nismo mi od nikoga ni ali to je takva bila ansinana teza, preskupa struja i tako dalje, tako već se najavljivalo pomalo. A kad su došli ovi ljudi koji nikad nisu radili, trebalo je to likvidirati, ili riješiti grad, očistiti. Imali su neku viziju. Mislim, ima, jedna izreka Ante Šupuka u ono vrijeme kad sad pita zašto, kaj vas slušaj sa Tefon su se jaci stigli u grad, bez Tefa će otići iz grada. Tako da tamo to bilo jedno olakšanje, ali nećemo izgubiti, puno ljudi će otići na svoja ognjišta i živit će dalje. Dobro bi ti navodno da se spominjalo da ono odbija turiste kad vide dim i Stefa. Mislim da se nekako išlo prema turizmu pa koji bi zamijenio industriju ili je to više? On nije imao takve vizije tada. Mhm. Mislim, ovaj, znati onda Solaris kako je radija i danas, i vidjeti koliko se toga od onda do danas novoga napravilo. Ne znam ja, Solaris je bija pun, vodice su bile pune, Primoštene bija pun. Ljudi koji su htjeli to napraviti, on je prvu investiciju napravio park, popravio jer kao bili su mu stari borići. a od toga niko nije mogao živjeti, dobro što je se napravilo, ali to nije to, jel, dakle nijedno radno mjesto nije, nego samo zatvara. Takva mu je bila fizija. I šta je onda ovdje bilo? Tu je, taj pogon bija... Tu je Mangana, ali tu je bila velika sala u kojoj su bile peći. Iza nje je bio materijal koji se u nju stavlja, ispred nje je bio gdje se tuka mangan, Gdje je bila tu naprijed? je ovdje bio do, ne znam, nazad godinu dana, dvi pa su ga stvorili ovdje negdje. On je bio ispred, ispred peći. On je ispred peći. je e je, najvjerojatnije, je.